高铁卖飞热烈庆祝，不见排队党，只见老弱妇孺， 真係好得人驚。再講一次，哎呀，未唔記得賣廣告先添，真係總之天大嘅喜訊就係由今日開始上網台買六盒貓山王月餅，六嚿水送貨加百七百，買多一盒都計呢條數。而今個月嘅廿一號要清，因為我哋要搬嚇。到而家 一千二百幾盒已經賣咗兩百盒噶啦，要快啲過嚟，因為亦都有一個想送俾老人院嘅啊，六百蚊六盒，一百蚊一盒，有今生冇來世，要買嘅真係要快啲嚟，因為亦都有一個啱啱陳先生聯絡我，佢想送俾老人院，我話得，你俾錢，我負責做送。 盡快，因為我哋廿一號我哋網台就要搬，十月一號之前國慶之前要搬清，即係國慶啊！真係係咪？等我哋慶祝啊普天同慶嘅日子，一齊放煙花巴打台搬台，係嘛？所以真係有今生冇來世，仲有我講明嘅，一隻手攞橙乾啊、木瓜乾，純天然嘅，冇添加嘅啊，有機嘅上嚟攞。 攞得幾多就幾多，我記得到而家頭先唔覺意望到咗兩百零包，我而家做節目都係為咗咁嘅啫。OK，第三講節目又係熱烈慶祝，但係可惜鬼鬼祟祟，一條八百億嘅高鐵鬼鬼祟祟交接，陳帆出嚟噏兩句，乜都冇。 人哋啊，迪士尼開張啊，慶祝第一個客人啊，跟住啊，米奇老鼠啊，歌載歌載舞啊，全部出嚟啦，係咪啊？邊度開幕都係咁嘅，賣飛預售都係咁，但係呢條高鐵好奇怪，點解啊？因為我哋嘅第一個買票嘅梁伯伯，佢講咗個事實俾你聽，點解知事實啊？ 我哋中國係共產黨嘅底下眼皮底下啊，所有嘅嘢都係偉光正噶嘛，啱啱？咁八百億起咗條高鐵出嚟嘅唯一嘅作用，竟然就係方便大陸揾小鮮肉同包二奶，係嘛？嗱，一樣熱烈慶祝噶，喺呢一刻裏邊，一買咗飛嗰個伯出嚟。 跟住接受記者訪問，唉，其實幾好啊！啊，買咗高鐵飛，以後返大陸包二奶揾小鮮肉，咪方便好多咯。我哋呢六百億，咪呢八百億，最大嘅原來就係呢個伯所講嘅嘢，所以不能張揚。佢唔覺意講穿咗出嚟，但係我哋。 呢條高鐵嘅負責人，我哋嘅梁國權先生走出嚟同佢握手影相，點解？哎呀，真係好啦，我唔夠膽講嘅嘢，你竟然講咗出嚟，哎呀，個責任喺呢度啦，我唔係我簽嘅，係佢簽嘅啫。我哋嘅高官最識乜嘢？推卸責任喺呢件事裏邊，佢就推卸責任俾呢個梁伯伯，係咪？啊！但係呢個梁伯伯係講真心說話嘅，啊，所以呢八百億。 點解八百億好多錢送咗返大陸？我哋唔講。二深圳起家係靠乜嘢啊？東莞起家係靠乜嘢先？昌盛繁榮，啱啱？我哋香港人為祖國啊，除咗喺上高開廠之外，開開廠之外，所有嘅男性喺上高捐精、捐錢，曾經。 好簡單，沙士嗰段時間，同埋一九九八年亞洲金金融風暴嘅時候，成個深圳好似死成咁，因為香港人唔上去消費，歷歷在目啊！慘況真係，而家中美貿易戰啊， 係嘛？本來應該大肆慶祝我哋國家又一輝煌成就，喺香港竟然落實起高鐵，而且通車在即。 但係點解咁靜雞雞？因為呢個秘密不能話俾人知。但係好彩呢個梁伯伯竟然喺呢個時候講出真心說話。我哋香港嘅男人有福了，因為包二奶叫雞，全部都可以借高鐵，砰砰聲捐精又捐錢。為偉大嘅祖國作出我哋 無私嘅貢獻，證明我哋香港人係祖國不能缺少嘅一粒螺絲釘啊！所以呢個最厲害嘅國民教育啦，啱唔啱啊？你睇下，但係好多人頭腦係俾西方國家所蒙蔽嘅，所以你睇下買飛買唔爆，小貓三四隻。所以愛國嘅教育要再加強， 要喺小學開始全部講叫雞好啊，坐高鐵翻去叫雞啊！嗱，呢啲就真正嘅愛國教育啦。同女人講，香港揾唔到好嘅男人唔緊要，我哋有條高鐵啊，翻去啊，講咗俾你聽噶啦。我哋七百萬人揀唔到嘅，我哋咪翻去揀精英咯，嗰度十四億人噶嘛。 係咪啊？呢條高鐵幾偉大、神聖嘅任務，係你哋唔了解啫，係咪啊？所以黑社會都冇出現咯。點解啊？劉德華排隊買飛，大家爭飛啫，係嘛？喺後邊嗰個出架撐劈友，喺呢個時候，我哋祖國嘅共產黨就唔啱啦，係咪？ 應該想辦法吹捧到呢條高鐵係神聖不可侵犯嘅，令到多啲人嚟排隊買飛，多啲排隊買飛嘅時候，為咗爭呢張飛，證明高鐵飛嘅可貴。有陣時少不免係要見血嘅，點解啊？劉華買飛啫，黑社會都敢於亮劍，咁我哋點解排隊買高鐵，竟然冇人喺後邊一刀懟過去亮劍呢？ 咁奇怪嘅事都有，啱唔啱啊？曲線講到呢一度啦，真係屌你老母！鬼鼠到咁樣，我其實唔係好明啊。應該係大烈大力熱線熱烈慶祝嘅一條八百億嘅高鐵開通交接儀式，鬼鬼祟祟。 啊！鬼鬼祟祟，到買飛錯漏百出，竟然有一個梁伯伯講方便大家返大陸叫雞，而梁國權落嚟同佢握手影呢張相，究竟而家香港政府佢喺度做乜嘢？即係你認同佢，定係佢講嘅事實？哎呀，好嘢好咯，有人卒之講真心話咯，我哋最乜嘢？ 最叻隱瞞事實噶嘛？我哋嘅港鐵咪最叻隱瞞事實嘅？哎呀，蒙蔽咗我哋啲高層啊！呢件事肯肯定就係蒙蔽咗我哋嘅高鐵嘅高層啦，將最大嘅用處就係蒙蔽咗我哋香港市民同埋高港鐵嘅高層，所以禮頓事件你唔能夠怪得港鐵噶吓，因為真係被人蒙蔽啊嘛。 你睇呢件事就睇到噶啦，係嘛？佢哋智商可能唔夠九十噶，係咪？唔好講專業人士，呢件事動車都不如。我哋嘅動車係兩百公里嘅，大陸嘅動車行兩百公里，而家一百五十。我哋香港嘅關高鐵咩事咧？直通車快少少，為咗十五分鐘。 亦都好簡單啦，有個阿叔啦，當然唔係我啦，去計一條數，我要俾咁多錢翻深圳北做乜嘢先？吓、啊，我哋坐高鐵翻去睇神州大地，我哋搭兩蚊巴士去到落馬洲過關，兩蚊巴士去落馬洲過關，因為香港老人家六十五歲 兩蚊，落馬洲 過咗去，然後轉地鐵，深圳地鐵六十五歲免費，咁咪去到深圳北咯。兩蚊四蚊嘅嘢，而家要俾咁多錢，條數點計呢？我又唔知喎、你對於啲老人家翻去認識祖國，當然啦，佢係老人家， 錢嘅重要，時間橫掂都冇嘢做，退休人士我嚟消遣嘅啫，啱唔啱啊？好多你見到排兩日排飛都排得咯，即係時間對佢嚟講唔重要，時間同佢唔重要，金錢重要，因為要慢慢使。我哋香港人比較長命啲。兩蚊四蚊嘅嘢，點解要俾咁多錢？好簡單啫，深圳所有交通工具 係唔使，即係除咗即係的士啦、滴滴啦，係唔收錢。咁我問你，兩蚊，香港完咗啱唔啱？深圳灣過，每一度都係噶，點解？Why？所以咧， 證明咗香港係回歸咗祖國噶啦，因為個思維方式咧完全一樣。再講一次啦，呢節講完噶啦，高鐵嘅笑話，即係我睇嘅笑話，因為都會做少啲時事節目噶啦。因為咧做時事節目係好花時間嘅，即係要諗。我唔係一個好聰明嘅人。 我哋情願做一啲製作啊、寫稿嘅嘢啦。雖然我哋唔係大台，咁但係呢，做多呢啲啦。因為時事嘅 view 爆完就冇，我希望可以呢做多啲，好似三教九流啊，一個過氣中港車司機的獨白啊，或者好似蝦條服唔服啊、血案解封啊呢啲，十年後再翻聽，都係有個價值喺度，係咪啊？累積 view 都犀利㗎，到而家今日十一號，我已經五十六萬 view 咯。 吓，咁離百五萬又近一步噶啦，吓，咁啊仲有有今生即係有冇來世，即係好似高鐵咁，或者係有今生冇來世呢張飛啊，啊梁伯伯頭條，貓山王六百蚊六盒，其他嗰啲唔好講啦，上嚟網台買要送貨加一百蚊。 送貨呢一百蚊一定要加嘅，因為運費我蝕住嚟做，因為我哋網台要搬，咁亦都有一個人今朝早聯絡咗我，連埋雪櫃，佢話送俾孤誒嗰啲老人院慈善機構，同我攞五百盒，聽日同我傾，希望成事啦，我都希望嗰個快樂嘅中秋嘅，真係要上嚟網台噶，因為而家真係 我而家同你錄緊音，音出邊就屌佢排大隊喺度買月餅，啊，我得千二盒嘅啫。如果嗰個人要攞五百盒咧，我咁我諗賣唔到今個禮拜六，吓、啊、就完噶啦，吓、啊，因為對我嚟講最緊要大家開開心心啊！嗰啲即使鬧我老千啊，鬧我大匪啊，鬧我呃人都唔緊要，你真真正正攞六百蚊嚟，我一樣賣俾你，吓攞夠二十盒都冇問題，啊！最緊要你嚟啊！ 呢一次因為由尋日一開始由中午一出咗廣告啫。基本上就係買一百幾盒噶啦，啊有個四十盒買，啊有個買完再翻嚟買，咁啊今朝早都係有個大肥嗱，唔係唔信你，即場拆一個食，食完之後我要六盒啊！我話呢個唔好，你一定要計你數喎，唔好計我數喎。跟住喺度笑兩公婆，跟住話我聽日再嚟買。有一個阿叔 其實同我買咗兩轉噶啦，尋日再帶個印傭嚟買，因為佢唔食榴蓮嘅。佢就搣咗一隻俾劉，咁唔使佢搣啦，我送俾佢嘅，拆一盒送隻俾佢食。尋日送咗好多隻俾啲人試食噶啦，今日唔開始唔好咯，啊食咗先買啦，唉費事你話我滾你，點知個印傭一食咗係咁點頭，嗯好食好食，跟住嗰個阿叔，我買十盒，啊誒我聽日再嚟買，睇下有個朋親戚朋友有有幾多，一次過落嚟數。 講到呢一度，拜拜，多謝大家飲勝。女士嘅頭髮唔夠強韌，男士又有中年危機、地中海嘅煩惱，揾啱一隻洗頭水係好重要嘅。 要激活毛囊，控油去屑、固髮、育髮、防脫髮。我哋推薦韓國 JW 洗護系列。